1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության հռչակումը դա պատահական երևույթ չէ, դա արաբի շատ դեպքերի զարգացման օրինաչափ ընթացքի մի հատվածն էր։ Խոսքը նրա մասին է, որ հայոց արևելիս նահանգների հայությունը դարերի ընթացքում պետականություն է ունեցել եւ ազատ ապրելու իր իրավունքը դրսեւորվել հենց պետականություն ունենալու ձևով եւ կարծում եմ, որ այս պետականության վերակերտումը շարունակությունն է այն ամենի, որ մենք հազարամյակներ շարունակ կանոն ունեցել ենք Արցախում։ Այնպես որ սա նոր բան չէր Արցախայության համար, սա պատմական ուղու մի շրջափուլ է, որը ժողովուրդ հաղթականորեն այս ամենը հաղթահարեց եւ այսօր փորձում է ինտեգրվել աշխարհին։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասել, որ մեր անցած ճանապարհը բավականին հետաքրքիր եւ բովանդակալից է եղել։ Այն առլեցուն էր թե դժվարություններով, թե հաղթանակներով, ձերբերումներով, այնպես որ Այս 26 տարիների ժամանակահատվածը կարծում եմ, որ ժողովուրդը բավականին ջանքեր է թափել, որպեսզի իր հրճակած պետականությունը, ինչպես ասում են, չմնա թղթի վրա, այն իրականում դառնա շոշափելի, այն իրականում դառնա մեր ժողովրդի համար հպարտության ակունք դառնա։ Փաստորեն մեր այս 26 տարիների ընթացքում աշխարհակական այս բարդ պայմաններում հանրությանը հաջողվեց բազմաթիվ հաջողություններ արձանագրել։ Առաջին հերթին ամենակարևորը այն է, որ վերջիվերջո մեզ հաջողվեց ստեղծել մարտունակ բանակ։ Արցախցի ամեն մի ընտանիք այս կամ այն ձևով բազում ու բազմաթիվ տեսանելի ու անտեսանելի թելերով կապված է բանակի հետ։ Եվ բանակաշինության ասպարեզում չնայած դժվարություններին մենք հաջողություններ ենք արձանագրել եւ հանրությունը արդեն գիտակցում է, որ առանց բանակ ունենալու անհնարին է տարածաշրջանում ունենալ զարգացող երկիր, պետականությունը պահպանել, ժողովրդի անվտանգությունը պահպանել։ Այս տեսանկյունից անչափ սա կարևոր է, որովհետեւ մենք ապրում ենք բավականին բարդ տարածաշրջանում շրջափակման պայմաններում եւ մշտապես մեզ սպառնացող այդ վտանգները մենք կարող ենք կանխակայել միայն ու միայն հզոր բանակ ունենալու պարագայում։ Կարծում եմ, որ պետություն ունենալու համար բնականաբար մենք պետք է ստեղծենք Արցախում քաղաքական համակարգ։ Ես նկատի ունեմ բազմակուսակցական համակարգ, որը հատուկ է զարգացող եւ ժողովրդավարական ճանապարհով անցնող երկրներին։ Իուս թվում է, որ այս ասպարեզում մենք նույնպես որոշակի հաջողություններ ենք արձանագրել։ Այսօր Արցախ Արցախում մի քանի կուսակցություններ են գործում, սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ժողովուրդը այլընտրանք ունենա։ Իսկ խորթային ամբողջատիրության ժամանակահատվածը վերջացել է եւ մենք պետք է ապրենք քաղաքագիտ աշխարհին հատուկ կանոններով, դրանցից մեկը փաստորեն բազմակուսակցական համակարգ ունենալու հանգամանքն է։ Իհարկե, այստեղ մենք բազում բազմաթիվ դժվարություններ ունենք հաղթահարելու, գաղապարական հենքի վրա ձևավորված ցուցակցությունները միայն միայն կարող են ապագա ունենալու։ Այս ասպարեզում նույնպես քայլեր է կատարվում, կարծում եմ, որ պետությունը հնարավորինս փորձում է աջակցել այդ ձևավորման գործընթացին ուսակցությունների։ Պիտի ասել, որ տեսանելի է, որ այս 26 տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք հաղթահարել սոցիալական, տնտեսական բազմաթիվ դժվարություններ։ Գաղտնիք չէ, որ շրջափակված երկրում պատերազմի մեջ գտնվող երկրի համար դժվար է ունենալ կենսունակ տնտեսություն։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց այս տարիների ընթացքում, առանց վերջին 10 տարիների ընթացքում տնտեսական որոշակի աճապահովել եւ տարեկան 9-ից 11 100% տնտեսական աճ ապահովվեց, Սա հնարավորություն տվեց, որպեսզի հազարով հարցեր լուծել, ենթակառուցվածքները զարգացնել, ճանապարհները կառուցել, բնակարանաշինությունը զարգալ, որպեսզի սպայական ազնագազմին, սոցիալապես անապահով խավերին, բազմազավակ ընտանիքներին այդ ծրագրերով բնակարաններ ապահովել, Ստեփանակերտի շուրջօրյա ճանապարհատակարարման հարց լուծել։ Իդեպ ասեմ, որ Ստեփանակերտը օրեցօր, ինչպես ասում են, եվրոպական քաղաքի տեսք է ստանում, այստեղ կատարող շինարարական աշխատանքները հնարավորություն է տալիս, որպեսզի քաղաքը օրեցօր մայրաքաղաքին վայել տեսք ստանա, շրջենտրոններում են նմանատիպ աշխատանքներ կատարվում, գյուղական ճանապարհներն է փորձում տեսքի բերել, դպրոցներ կառուցել, նոր մանկապարտեզներ բացել։ Իհարկե, այս ամենը դեռ բավարար չեն, բայց այնուամենայնիվ հույս է տալիս, որ ապագայում սա նոր ինքեր կստեղծի, որպեսզի մենք այս ասպարեզներում նոր հաջողություններ արձանագրենք։ Որոշակի ձեռքբերումներ ունենք մշակույթի ասպարեզում, ազգային մշակույթի ես նկատունեմ զարգացման հենց պետության հիմնական առաքելություններից մեկը դրա մեջ է կայանում։ Մենք այսօր բավականին ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում Արցախի հանրապետությունը միջազգային տեսանկյունից ճանաչելու այս վերջին երկու տարիների ընթացքում շուրջ 30 պատվիրակություններ են արտաս սահմանից ժամանել Արցախ, ես ինքնատի ունեմ եվրոպական երկրներից, նույնիսկ այդպիսի երկրներ, որոնք նախկին ժամանակահատվածում կապեր չունեն, ես ինքնատի ունեմ Պորտուգալիան, կամ ասենք Կանադայից եւ Ավստրալիայից, այսինքն այս կապերը օրեցօր ավելի են լայնում եւ վերջի վերջո աշխարհը դիտակցում է, որ այս տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդը միայն ու միայն մի բանի է ձգտում՝ ազատ ապրել եւ ինտեգրվել աշխարհին, ապրել այն օրենքներով, որ քաղաքակիրթ աշխարհն է ժամանակի ընթացքում ձևավորել։ Կարծում եմ, որ Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը ժամանակի հարց է եւ թե քաղաքական գործիչները տարբեր երկրների, թե խորհրդարանականները տարբեր մակարդակների գալով Արցախ ավելի ու ավելի են համոզում, որ այս ժողովուրդը արժանի է պետություն ունենալու, այս ժողովուրդը արժանի է բարեկեցիկ ապրելու, ապրելու խաղաղության պայմաններում։ Պարոն Վալայան, ձեր բանաձևումը ո՞րն է անկախության։ Ինչ տվեց անկախությունը եւ ընդհանրապես ինչպիսի բանաձևում ունեք անկախության վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ անկախությունը եւ պետություն ունենալը մարդու պատահական երցանկություն չի։ Դա մարդու ազատ ապրելու իրավունքի դրսեւորման ձև է եւ հենց Արցախայցուն այս ճանապարհով գնաց, այսինքն ազատ ապրելու իր իրավունքը իրացրեց պետականություն ունենալու մեխանիզմով, որը հնարավորություն է տալիս թե մեր ազգային ավանդույթները պահպանելու, թե մեր ազգային մշակույթը զարգացնելու, մեր ազգային երկը, բարը, երաժշտությունը, խոսքը, ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում կարծես թե մարվում էր, այսօր նոր վերածնունդ է այդ ամենը ապրում։ Մենք հնարավորություն ունեցանք նաև մեր ժողովրդի հպարտությունը վերականգնել, այսինքն իր հողին տեր լինելու, մյուս ժողովուրդների հետ համաչափ քայլելու, հավասարաչափ քայլելու։ Սրանք բաներ են, որոնք կարծես թե եթե դրանք էլ չլինեն, մարդը կարող է ապրել, բայց Դա Աստծո կողմից մարդուն տրված առաքելություն է, որ հնարավորություն է ունենում նաև Արցախայությունը այդ ամենից օգտվել։ Այնպես որ այս տեսանկյունից բնականաբար պետություն ունենալը ազատ ապրելու իրավունքը այս ամենը հնարավորություն է տալիս մենք ունենանք։ Այս օրերին շատ է շահարկվում փոխզիջումների մասին, փոխզիջումներ անկախության ճանաչման դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ մենք ինչքան հեռու մնանք այդ զրույցներից, մեր երկրի անվտանգությունը ավելի ապահովված կլինի։ Խոսքը նրա մասին է, որ զիջումներ, փոխզիջումներ Սա պարզապես ինչ որ ուժերի կողմից փորձում են փաթաթել մեզ բնականաբար լավ նպատակներ չհետապնդելով, բնականաբար ցանկանալով մեզ թուլացնել, մեզ կառավարելի դարձնել իրենց համար ինչ խոսք կարող է լինել, ասենք զիջման կամ փոխզիջման մասին, մենք ինչ ունենք զիջելու։ Մենք մեր հայրենիքի մի փոքր հատված ենք ազատագրել եւ մենք այդ զիջելու ոչ մի նպատակ չունենք, որովհետեւ նույնիսկ ադրբեջանցիները իրենք լավ գիտեն, որ Կուր Արաքսյան միջագետքը դարեր շարունակ հայկական է եղել եւ այսօր այդ տարածքների մի մասը բռնազավթված է հենց Ադրբեջանի կողմից։ Թե ամբողջ Հյուսիսային Արցախը եւ ինչու միայն Հյուսիսային Արցախը հենց ադրբեջանցիները ժամանակի ընթացքում իրենք էլ են խոստովանում, որ գուրից Արաքսի այդ միջագետքի հատվածում որտեղ փորես կամ հայկական խաչ կգտնես կամ հայկական տար։ Այնպես որ զիջելու ոչ մի խնդիր չկա եւ նման հոգեբանություն ունենալու պարագայում դա արդեն ինքնին նշանակում է ունենալ պարտողական հոգեբանություն, այսինքն նշանակում է հրաժարվել այն ձերբերումներից, որ տարիների ընթացքում մենք ձեր ենք վերել արյան ու քրտնինքի միջոցով, իսկ հողը սիրում է արյուն եւ քրտնինք, այսինքն եթե այդ հողի վրա թափվել է արյուն եւ քրտնինք, ապա դա սրբացվում է եւ մեր ժողովուրդը այդ ամենը լավ է գիտակցում եւ պատրաստ է դիմակայելու այդ մարտահրավերներին։ Մեր սահմանները ամուր պահելու տեսանկյունից տնտեսությունը զարգացնելու, մշակույթը զարգացնելու, սա է այն ճանապարհը, որ որթեգրել է Արցախի հանրապետության հանրապետության թե իշխանությունները թե ժողովուրդը ինչ կբարեմաղթեք մեր ժողովուրդը։ Բնականաբար ես կցանկանամ, որպեսի առաջին հերթին մեր ժողովուրդը ունենա ոգու մեծ տոկունություն, հոգով չընկճվել եւ անցնել այն ճանապարհը, առաքելություն իրականացնել, որ մեր նախորդ ծերունդները մեզ պատգամել են եւ միաժամանակ բնականաբար նաև խաղություն, որը ամենանարաժեշտն է ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, այլ նաև տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների եւ ընդհանրապես աշխարհի համար։ Խաղության պայմաններում միայն ու միայն մարդը կարող է իր ամբողջ ներուժը հնարավորություն ունենա դրական առումով օգտագործել այնպես որ մեր ժողովրդի խաղություն եմ ցանկանում բարեկեցություն եւ այն ծրագրերի իրագործումը, որը այսօր կան ու ապագայում պիտի լինի։